Իմ Արցախ հերոստամարաթոնի ժամանակ հավաքվել է 15 միլիոն 428 հազար 777 ամերիկյան դոլար։ Հակառակորդը հյուսիսարևելյան ուղությամբ կիրառել է 60 մմ-անոց mm ականանետ։ Այսօր ազգային հերոս Մոնտե Մելքոնյանի ծննդյան օրն է։ Արցախի նախագահն ընդունել է մի խումբ գիտնականների։ Հանրապետությունում շարունակվում են աշնանացանի աշխատանքները։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ծրագրում փոխել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահին։ Շախմատի աշխարհի մրցաշարում հաշիվը հավասար է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Իմ Արցախ հեռուստամարաթոնի ժամանակ այս տարի հավաքվել է 15 միլիոն 428 հազար 777 ամերիկյան դոլար։ Նշենք, որ հերոստամարաթոնն ամենամյա է։ Այն կազմակերպվում է արդեն 19-րդ անգամ։ Հերոստամարաթոնի ընթացքում հերոստաուղերձով հանդես է եկել ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հանրապետության նախագահը վստահություն է հայտնել, որ համայն հայության բարեգործության շնորհիվ Արցախում ապրող երեխաները հնարավորություն կունենան ապրել խաղաղ երկնքի ներքո, այցելել հարմարավետ մանկապարտեզներ ու դպրոցներ եւ ունենալ բարձրակարգ բուժհաստատություններ։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ այս անգամ էլ միասնաբար կկարողանանք լուծել Արցախի հանրապետության եւ համայն հայության առաջ ծառացած խնդիրները։ Մեր բոլոր հաղթանակներն ու ցերկբերումները Հայաստան-Արցախ սփյուռք կուր երամիասնության մեջ են։ Անհնարին է պատկերացնել Արցախի զարգացումն առանց համայն հայության գործուն մասնակցության։ Համոզված եմ, որ մեր ավանդը կբերենք հայրենիքի անկախության, անվտանգության եւ բարեկեցության գործին, որ เป զի հայկական երկու հանրապետություններում տիրի խաղաղություն, նշել է Արցախի նախագահը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվող հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 19-րդ հերոստամարաթոնի ընթացքում իր ելույթում նշել է, որ հերոստամարաթոնի հասույթը կուղղվի հիմնականում 3 ծրագրերի. Առաջինը պետք է վերացնել ապրիլյան պատերազմի հրետակոծությունների հետևանքով առաջացած ավերածությունները երկրորդը պիտի շարունակենք բազմազավակ ընտանիքների բնակարանային խնդրի լուծման ծրագիրը եւ հաջորդ կարեւոր խնդիրը քաղաքացիական պաշտպանության պատշաճ կազմակերպումն է։ Արցախում անվտանգության խնդիրն ըստ Պարքև Սրբազանի շարունակում է առաջնահերթ մնալ եւ համահայկական ջանքերով բոլոր համայնքներում պարտավոր են կառուցել անհրաժեշտ կահավորվածություն ունեցող ապաստարաններ։ Մենք պարտավոր ենք հոգ ստանել մեր ազգի նկատմամբ։ Ապահովել իրենց խաղությունը եւ անվտանգությունը։ Դի ռմբա ապաստարաններ կառուցեն։ Սովորացնենք ինչպես գնան այդտեղ, որտեղ կա նկողային հարկ, պիտի վերանորոգենք։ Դա բավական մեծ ու լայն ծրագիր է, բայց խիստ անհրաժեշտ, որպեսզի մեր խաղաղ բնակչությունից մենք զոհ երբեք չունենանք։ Նախորդ պիտի պատրաստ լինենք։ Ուզում ես խաղաղություն պատրաստի պատերազմի, որ ապահով լինես։ Պարքև Սերբազանը նշել է նաև, որ արցախցիները ամուր են կանգնած իրենց հողին եւ ոչ ոք չի պատրաստվում այն լքել։ Հիմնադրամի Ստեփանակերտի գրասենյակի ղեկավար Վալերի Ղազարյանը նշել է, որ անցած տարվա հերոստամարաթոնի առանցքային ուղղությունը եղել է բազմազավակ ընտանիքների համար առանձնատների կառուցումը եւ Մարտակերտ Վարդենիս ճանապարհի շինարարության շարունակությունը։ Նրա խոսքով զուգահեռ կառուցվել են կրթական հաստատություններ, համայնքային կենտրոններ, մանկապարտեզներ։ Ըստ Վալերի Ղազարյանի հիմնադրամի միջոցներով 28 բազմազավակ ընտանիքի համար Արցախի տարբեր շրջաններում կառուցվում են առանձնատներ։ Դրանցից 12-ն արդեն հանձնվել են հասցեատերերին, մոտորերս 4-ն էլ կավարտվեն։ Նա նշել է, որ բազմազավակ ընտանիքների համար կառուցված առանձնատներն ունեն ժամանակակից պլանավորում, խոհանոցը եւ սանհանգույցը կահավորված են։ Շահագործման են հանձնել համայնքային կենտրոններ Կարմիր շուկայում եւ Մուշկապատում, մանկապարտեզ Իվանյան համայնքում։ Մոտորերս շահագործման կհանձնվի Կոճողոտի համայնքային կենտրոնը, որի շինարարությունը եւ կահավորումը վերջերս ավարտվել են։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 Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակել են վստահորեն իրականացնել իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը, պատասխան գործողությունների դիմելով միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Այսօր ազգային հերոս Մոնթե Չարլզի Մելքոնյանի ավո ծննդյան օրն է։ Նա կդառնար 59 տարեկան։ Եթե կորցնենք Արցախը, ապա մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Մոնտեյի այս խոսքը որպես զգաստացման կոչ էր հնչում ճակատային մարտիկների ամբողջ հայ ժողովրդի համար։ Նա ամփոխարինելի դեր կատարեց հայկական առաջին ինքնապաշտպանական ուժերի կազմակերպելու եւ ապա նաեւ կանոնավոր բանակ ստեղծելու մտահղացումներում։ 1993 թվականի հունիսի 12-ին Աղդամի կրակակետերի ոչնչացման լայնածավալ գործողություններից հետո Մոնտե Մելքոնյանը զինակիցների հետ իջնում է հրամանատարական բարձունքից անձամբ ստուգելու իրավիճակը եւ դիրքավորելու իր մարտիկներին։ Աղդամի մերձակա մարզիլի գյուղում անսպասելի հանդիպում է հակառակորդի BMP-1 զրահամեքենային։ Ծավալված անհավասար մարդում զրահամեքենայից արձակած հրթիռի բեկորից զոհվում է Մոնթեն։ Հետմահու արժանացել է Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների ազգային հերոսի կոչման։ Նրա անունով է կոչվում Հայաստանի հանրապետության ռազմական քոլեջը Երևանում, իսկ Ղարաբաղում նրա անվամբ կան դպրոցներ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 24-ին ընդունել է մի խումբ գիտնականների, ովքեր ուսումնասիրություններ եւ պեղումներ են իրականացնում ԼՂՀ Հադրութի շրջանի Ազոխի քարանձավում։ Հնագիտական պեղումների իրականացմանը գործուն մասնակցության Ազոխի քարանձավը եւ Կովկասյան միջանցքը գրքի հեղինակման եւ այն միջազգային գիտական շրջանակներում ներկայացման համար Լևոն Եպիսկոպոսյանը Հայաստանի Հանրապետություն, Փիթեր Ջոն Էնդրյուսը Տանիա Քրիստինե Քինգը Մեծ Բրիտանիա, Ջոն Մյուրրեյը Իռլանդիա, Յոլանդա Ֆերնանդես Խալվոյը Իսպանիա, ապարգևատրվել են վաճական բարեպաշտ մեդալով։ Նախագահ Սահակյանն ընդգծել է, որ նրանց հետազոտությունները ունեն մեծ գիտական նշանակություն մարդու էվոլյուցիայի ուսումնասիրման գործում, երախտագիտություն հայտնելով կատարված աշխատանքի համար։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հանրապետությունում շարունակվում են աշնանացանի աշխատանքները։ Վարդուհի Բաղդասարյանի ռեպորտաժը։ Մարտակերտի շրջանից Մակահող գյուղում սեփականաշնորհված հողերը 96 հեկտար են։ Համայնքի ղեկավար Արթուր Սաֆարյանի տեղեկատվությամբ այդ տարածքն ամբողջությամբ չի մշակվում։ Ճիշտ ասած, մեր գյուղացիները մի քիչ հուսախապ են բնական պայմաններից, մի ժամանակ ցանում են, մի ժամանակ հուսահատ են լինում կարկուտի, երաշտի, տարբեր բնական աղետների պատճառով, սա բնական աղետ է, եթե կարկուտ է, անցյալ տարի 5 հեկտար գառնանացանը հնձի տակ չի օգտագործվել։ Իսկ բերքը եղել։ Բերքը եղել է կարկուտի պատճառը մի մասն է։ Գյուղի մի մասը մի 5 հեկտար մոտորապես կարկտահարվեց այդ տարածքները գյուղնախարարությունը տեղյակ է մեր Մարտակերտի շրջանի գյուղվարչությունը տեղյակ է տեղեկացրել ենք նշվել է դրա մասին Պահուստային ֆոնդից 7 հեկտար տրված է վարձակալության վարձակալների հետ հարաբերություններից համայնքի ղեկավարը գոհ է Վարձակալության ենթակայության տակ հողատարածքները մշակում են հողի կանոնների մշակման համապատասխան մեր բնակցությունից այդ առումով շնորհակալ եմ իրենք պարտաճանաչ քաղաքացիներ որոնք հողի վարձավճարները ժամանակին են մուծում եւ մենք կարողանում ենք մեր բյուջեի եկամտային մասերը բավարարել Չնայած այս վիճակին համայնքի ղեկավար Արթուր Սաֆարյանը չի կարծում, որ գյուղացիները կհամաձայնեն սեփական աշնորհված հողերը վարձակալության տրամադրել, ինչպես առաջարկվում է գյուղատնտեսության զարգացման քննարկվող հայեցակարգով։ Ընթակարակն մտածում են նաև պահուստային հողերը գյուղացիներին բաժանելու մասին։ Այսօր ունենք մոտորապես 25 հեկտար պահուստային ֆոնդ, տեսնենք որոշենք երևի ընդհանուր ժողովի ավականու համաձայնությամբ այդ պահուստային ֆոնդերը տրամադրենք գյուղացիներին ըստ ցանկության։ Ծմակահողում 2017 թվականի բերքի տակ ընդամենը 15 հեկտար աշնանացան է կատարվել։ Մնացած տարածքներում կփորձեն գառնանացան կուլտուրաներ մշակել։ Ծմակահողում ցանում են հաջար, գարի եգիպտացորեն, բայց քիչ քանակությամբ, իսկ տնամերձերում զբաղվում են բանջարաբուծությամբ։ Վարդուի Բաղդասարյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արաջիկա ամիսներին Շուշիի, Մարտակերտի, Խարվաճարի, Հադրութի, Մարտունիի, Ասկերանի, Թալիշի, շուրջ 7500 երեխաների համար Հայկ Նահապետից մինչև Շուշի խորագրով ծրագրի շրջանակներում կներկայացվի Երվան Մանարյանի Հայկ եւ Բել տեխնիկայի ներկայացումը։ Նշված ծրագիրն իրականացնում է Արցախի տեխնիկային արվեստի գործիչներ մշակութային հասարակական կազմակերպությունը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կողմից հատկացված դրամաշնորհի եւ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից հայտարարված մրցույթի շրջանակներում։ Հանդիսատեսին արվեստի միջոցով կփոխանցվեն հայ ժողովրդի մեծ հաղթանակները հայկի ճակատամարտից մինչև Շուշի։ Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանի ջանքերով վերաթողարկվել ու ժամանակակից տեսքի է բերվել Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի կայքը։ Այն լինելու է երկլեզու հայերեն ու ֆրանսերեն եւ հնարավորություն է տալու տարածաշրջանի հայալեզու եւ ֆրանսալեզու լսարանին ծանոթանալու տվյալ հաստատությանը, օգնելով մարդկանց մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշում կատարելու։ Կայքի օգնությամբ հաստատությունը հետագայում կարող է ավելի լավ ներկայացնել իր կողմից կատարված ցանկացած աշխատանք։ Դուկլաս Մակլուրեր Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ծրագրում փոխել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովին։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, անդրադառնալով այն հարցին, թե ԱՄՆ եւ Ֆրանսիան փոխել են իրենց համանախագահներին, արդյոք Ռուսաստանը եւս ծրագրում է փոխել իր համանախագահին։ Կարծում ենք, որ ԱՄՆ-ը եւ Ֆրանսիայի Պարագայում սադեսպանների հերթական փոփոխությունը, իսկ Ռուսաստանի համանախագահ Իգոր Պոպովը շարունակելու է զբաղվել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրով։ Մենք սրանում որևէ քաղաքական բաղադրիչ չենք տեսնում, նշել է Զախարովան։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման հնարավորությունն ու ժամկետները կախված են Համբուրգում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպման հաջողությունից։ Այս մասին ասել է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Նրա խոսքով, եթե որևէ տեղ արշարժ չլինի, իսկ դա հնարավոր է բացառապես վստահության մեխանիզմների հաստատման տեսակետից, ապա դժվար է ասել, թե որքանով է նպատակահարմար այս պահին նախագահների հանդիպումը։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 8-ին Համբուրգում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում սպասվում է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի արտգործնախարարների հանդիպումը երեք գումարած երկու ձևաչափով։ Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ։ Հանդիպումն անցել է ջերմտնոլորտում։ Ժիրինովսկին ներկայացրել է իր շրջադարձ հյուսիս ծրագիրը, որում նա առաջարկներ է ներկայացրել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ։ Նշենք, որ 2015-ի նոյեմբերին ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրման ժամանակ նույն Ժիրինովսկին առաջարկել էր Թուրքիային միջուկային հարված հասցնել։ Նա նաև ասել էր, որ Թուրքիան Ռուսաստանի համար մեկ ճշնամին է։ Մոսկվայում 90 տարեկանում մահացել է ավիակոնստրուկտոր Իվան Միկոյանը, ով MiG-29 կործանիչի հեղինակներից մեկն է։ Նա ամբողջ կյանքում առաջատար ինժեներ է աշխատել կոնստրուկտորական բյուրոյում, որը հիմնել էր նրա հոր եղբայր Արտեմ Միկոյանը, որի ղեկավարությամբ մշակվել են Միգերի տարբեր սերնդի մոդելները։ Իվան Միկոյանը MiG 29 բազմաթիրախային կորցանիչի նախագծի հեղինակներից էր։ Դրա մշակման համար նա երկու անգամ արժանացել է ԽՍՀՄ պետական մրցանակի։ Մարզասերների համար տեղի ունեցել շախմատի աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար մրցախաղի 10-րդ պարտիան, որում Մագնուս Կարսենը խաղում էր սպիտակ խաղակարերով։ Սերգեյ Կարյակինն անznատուր է եղել խաղի 75-րդ քայլին։ 10 պարտիայից հետո մրցախաղում հաշիվը հավասար է 5-5։ Վաղը տեղի կունենա մրցախաղի 11-րդ պարտիան։ Էստոնիայում շարունակվում է Գեղասահքի միջազգային ներկայացուցչական մրցաշարը, որին Հայաստանը ներկայացնում է Մենասահորտ Սլավիկ Հայրապետյանը։ Տղամարդկանց Մենասահքի մրցաշարին մասնակցում են 13 երկրների 17 ներկայացուցիչներ։ Կարճ ծրագրի կատարումից հետո հայ մասնակիցը վաստակած 57.3 միավորով գրավել է 11-րդ տեղը, թարմացնելով իր իսկ անձնական ցուցանիշը առաջատարների երյակը զբաղեցնում են Ռուսաստանի ներկայացուցիչները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիսարևելանկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 8 աստիճան, ցուրտ ցերեկը 1-ից 6 աստիճան։ Տակություն